mitatu ambayo mwanadamu ama muislamu anafaa kuijua na kuzingatia vizuri asili ya hii risala wanasema ni hadith ya Bara bin Azib haula alqabr hii hadithi ni hadithi ndefu imezungumzia mambo mengi mambo ya akhira mambo ya qabr e, vitu ambayo mtu akiwa katika kaburi anaulizwa sasa imam rahimahullah akafanya talkhis na akatuwekea kitabu kama hii kwanza kabisa imam rahimahullah anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Ameanza kitabu chake na Bismillahir Rahmanir Rahim. Kama tunavyojua uh, waandishi wengi wanaanza kuandika vitabu vyao na bismillah iktidaan bin nabii sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume <coughs> ndo mwenye tunamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiandika risala zake ya da'wa kwa muluk alikuwa akianza na bismillahir rahmanir rahim vile vile kitabu cha Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na kitabu na kuna hadithi pia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jambo lolote ambayo haianzwi na bismillah wa haina baraka kwa hivyo alif rahimahullah amesema bismillahir rahmanir rahim i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina taallumu arba'i masaila i'lam jua rahimakallah Mungu akurehemu annahu yajibu alaina ni wajibu juu yetu sisi taallumu arba'i masail kujua kujifunza mambo manne jambo la kwanza alula alilm elimu mtu kuwa na elimu elimu gani elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'rifatullah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno zake kwa majina zake kwa sifa zake kwa sababu gani tunafaa kumjua kumjua Allah subhanahu wa ta'ala lianahu la yumkinu lilinsani an ya'budu Allah ta'ala illa idha arafahu kwa sababu mwanadamu haizi mfanye haizi maabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka amjue tukiangalia maaqwam waliotangulia waliokuwa kabla yetu sisi na hata wale, wale ambao wako sahihi ambao hawaamini hawaamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani kwa sababu wamekosa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wangejua wangemjua Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumba wa kila kitu na yeye ndio anastahiki kuabudiwa wangemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini kukosa hiyo elimu kutokuwa na hiyo elimu imewapelekea wao kutomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo la yumkinu lilinsani an ya'budu Allah illa idha arafahu wanadamu hawezi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyotakikana mpaka amjue Allah subhanahu wa ta'ala sala Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tusali kama hujajua namna ya kusali utasali vipi haiwezekani kufunga Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tufunge kama hujajua huwezi funga jambo la pili uh, eh, maarifatu nabijihi na kumjua Allah na kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ukimjua mtume sallallahu alayhi wasallam ndo utajua dini yake ndo alafu ndo utamfata mtume sallallahu alaihi wasallam na wanasema hakuna mtu ambaye anajulikana sira zake sifa zake kama mtume sallallahu alayhi wasallam aqwam waliotangulia manabii waliotangulia aqwam zao hawakuwa wanamjua Allah wa hawakuwa wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyomjua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ni utukufu na sharaf Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu cha tatu ambayo wewe unafaa kujua maarifatu dini lislam kujua dini ya Kiislamu si ati unasema mimi muislamu lakini usomi dini hapana unafaa usome uislamu namna unavyosoma ndio utakuwa na ibada yako inakuwa nzuri ibada yako inazidi Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma yakhsha Allah min ibadihi alulama wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake ni wanaomjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua na kujua dini imam ameqaid bil adilla wao unajua dini si kwa rai yako ama kwa rai ya mtu yoyote bal bil adilla na adilla dalili ziko sampuli mbili ziko namna mbili al adilla as-sam'iyya wal adilla al-basariyya kuna dalili za ku, ya kusikika kama kitabu Qur'an Qur'an ni dalili ya kusikiza na kusoma dalili ya pili ambayo ni ya kusikiza na kusoma ni sunna sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo ni dalil ya kujua nayo dini al-adilla al dalil ya basari ni mabingu mabingu ardhi saba milima hiyo yote ni dalil ya kuonyesha ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala athani al-amalu bihi baada ya kujua baada ya kuwa na elimu elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na ya kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili kitu cha pili ambayo inafuatia al-amalu bihi kufanyia kazi umejua unafanyia kazi waalimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ibadi alwasan yule mwanachoni ambayo amejua dini amesoma dini lakini hakufanyia kazi Allah subhanahu wa ta'ala atamadhibu kabla ya wale watu ambaye wanamaabudu sanamu kwa sababu kujua dini bila kufanyia kazi ni hatari sana kwa hivyo baada ya kusoma na kujua mwanadamu anafaa kufanyia kazi e, baada ya kufanyia kazi jambo la tatu ni ad-da'watu ilayhi kufanyia da'wa kulingania watu katika da'wa wad'awatu la budda an takuna ba'da al-ilm ndio Allah subhanahu wa ta'ala na muallif rahimahullah ametanguliza kujua baada ya kujua unafanyia kazi baada ya kufanyia kazi ndio unaita watu bila kujua huwezi ite mtu huwezi fanyia dawa kwa yale ambayo hujui kwanza kabisa unajua baada ya kujua ndo unafanyia dawa فالدعوة لا تكون إلا بعد العلم النبي صلى الله عليه wasallam dawa inakuwa baada ya kujua unasoma ndio unafanyia kazi na hii dawa uh, ni amal ya manabii manabii Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma ili wafikishe dini na walinganie na vile vile maumma zake ni wameamrishwa wafanye da'wa Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa alikuwa akituma da'wa kwa ajili ya da'wa alikuwa anatuma masahaba wale ambao wako na elimu alikuwa anatuma Muadh ibn Jabal Ali ibn Abi Talib Abu Ubaida hakuwa anatuma wale ambao wametoka badia ambao hawakupata elimu bali alikuwa anatuma wale masahaba ambao wako na elimu wako na ujuzi wanajua namna ya kufanya da'wa jambo la nne uh, asabru ala aladha fihi mtu kuwa na sabra katika mambo ambayo atampata katika da'wa njia ya da'wa huwa inataka subra sana tukimwangalia nabiiullah nuhu alayhi salam alifanya da'wa miaka tisa na hamsini pamoja na hiyo muda yote waliomwamini Allah walimwamini na wakamfata yeye walikuwa ni watu inasemekana watu 83 yani miaka mia tisa na hamsini waliomwamini ni watu na tatu peke yake lakini yeye alikuwa anafanya tu da'wa alikuwa na subra mpaka walikuwa yeye akifanya akitengeza ile boti baada ya kuonekana ya kwamba zaidi hapa hawatamwamini Allah subhanahu wa ta'ala atawashukishia adhabu akawa anatengeza boti ili watu ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala wapande hiyo boti walikuwa wanampita kwake wakimwona wanamcheka jana ulikuwa nabii leo umekuwa eh najar mtu wa, kutengeneza maboti eh walikuwa wanamfanyia istiza hiyo yote alikuwa anasubiri kwa hivyo njia ya da'wa inataka subra tukirudi kwa nabii Allah <clears throat> pamoja na nabii Nuh ni miongoni mwa ulul azmi min rusul wale manabii ambao bora manabii bora ni watano peke yake wote ni wabora lakini wale ambaye ni bora zaidi ni watano miongoni mao ni Nuh alayhi salam pamoja na hiyo walimwamini ni watu 83 peke yake alifanya dawa miaka yote tukirudi kwa Allah Ibrahim alayhi salam Allah Ibrahim ndio mtume bora baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume bora kabisa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada yake mtume Ibrahim alaihi salam alifanya da'wa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa amana lahu Lut alimwamini yeye alikuwa ni Lut amefanya da'wa yote lakini alimwamini Nabiillah Ibrahim ni Lut alafu mke wake Sara baada ya kuona kwamba watu hawamwamini ndio faamana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi akafanya da hijra na yeye ndo kwanza kufanya hijra kwa hivyo njia ya dawa inataka sana subra katika dawa kuna mambo mwanadamu anafaa kufanya ya kwanza an yad'u bima ya'lam kwanza ana analingania ana, ana, ana kwa yale ambayo anajua kwa sababu mtu kama analingania kwa kitu ambaye hajui atakuwa ni mwenye kuleta gharaib kama alivyosema Ibn Hajar al-Asqalani anasema man, man dakhala fi ghairi fannihi ata bil gharaib mtu ambaye ataingia katika mlango ambayo sio yake atakuwa analeta maajabu ataleta kitu ambaye haikusikika al-amalu wewe ambaye unafanya da'wa unafaa uwe ni mtu wa kwanza kufanyia kazi kama unafanya da'wa unalingania watu kwa ajili ya kusali wewe unafaa kuwe mtu wa kwanza kusali na tena ni rifq mtu uwe na sifa ya upole awe asiwe mkali sana katika da'wa al-ikhlas jambo lingine ni kufanya ikhlas katika da'wa as-sabr kuwa na subra kama tulivyotanguliza sahi manabii walikuwa wanafanya da'wa walikuwa wanakosa watu wa kumwamini wao lakini pamoja na hiyo walikuwa wanafanya da'wa kwa hivyo uh, tukirudia Allah uh, muallif rahimahullah anasema i'lam jua rahimakallah annahu yajibu alaina ni wajibu juu yetu sisi taalumu arba'i masail kujua mambo manne alula alilm kuwa na elimu kujifunza wa huwa maarifatullah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu nabii na kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam wa ma'rifatu dini alislami bil adilla na kujua dini ya Kiislamu kwa dalili athani ya pili alamalu bihi kufanyia kazi hiyo elimu ambayo umesoma athalith ad ilayhi kulingania arabi as-sabru ala al-adha fi mtu kuwa na subra katika mambo ambayo yatampata yatamfuata ambaye inamudhi dalilu kwa ulugu ta'ala inshallah kutoka hapa inshallah tutakuwa tunaendeleza kesho tutakuwa tukitaja dalili na tukiendelea na maqwal na wanazoni nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الله نستغفرك الله ونتوب اليك وجزاكم الله خير الجزاء